Eta beraz, eben dugu so egunon? Egunon, arzialdeon, egunon, ez daki. <laughs> Atxaldeon egunon, goiza izango da, baina eh, jamezala hemen japoniak bat dugu, Euskal Herrian gaur, eta Euskara ikasi zuena dula hogeita mar eh, urte, gutxira gara, dula laro geita bi urtean, hasi zinen Euskara ikasten, Japonian? Bai, Tokion. Gazten nintzenean, bai, ikasasin nintzen Euskara, Tokion. Eta nola hasi zinen eh, Euskara ikasten? nola zergatik? Ba, eh, ez daki dagaztu zait, gainena motivazio iniziala, baina agian eh, interesa intelektuala gatik ikasatzen nintzen. Orokoroki Espainia edo Frantziarekiko interesa baneukan liseo, eh, liseo bat, bati joaten nintzen horregatik. Kasualitatez, e, Tokioko Unibertsitate batean zartu nintzenean ikusi nuen abizu bat. Eta abizu bat eh, idazten zuen, ba, euskala, euskalazko emango zuera. Eta hori ikusita, edo, oh, zer da euskala? E, eh, Hora, hanka nintzen. <laughs> Zan sartu, baina poste naiz, ea? Eh? Hankak sartu eta orain eh, bezuk ere olako ere ateratzen alditu Euskaraz. E, eh, e, duritzen zaizu, be, zuk duela oita magukte Japonian hasi zinen Euskara ikastea, eta hemen Euskal Herrian gira eta jende hain Euskara ez ez du pausu hori egiten. En, garra jortan? Gaur egun? ba egia zan, lehen baino kaleetan, kariketan, eh, gehiago entzuten dut. Eta horretaz, pixka harritu zanago. Bai, eta horrekin, ba, posten naiz. Baina ondo entzuntak eh, edo, hende gehenek kariketan e, edo hitz egiten dute. Horrek esan du espazio publikoetan, haien espazio pribatuak saltzen dira. Horregatik, bai, ez daki egiazki Euskara dunen kopurua gorantz doa ala ez. Hmm. Baina behintzat kari, kariketan Euskara, en, Euskara entzuteko aukera lehen baino gehiago daukat. Eta baita ere, ormetan edo pantailetan euskarazko itzak, letorak, lehen baino gehiago ikusten dut. Hori e, argita galibi. Eta berzki bai honan, e, aritzanako gaskoieraz, hori itzak ere ikusten ditut. Mhm. Eta Euskal Herri osoan ibiltzen zira, hor, eh, dibidez, hor, aste bat edo pastu duzu, bai eta hemen garazin eta ibiliko zira, erri urratxan ere, baina eh, ikusten duzu, desberdintasun bat, eh, zakit, Bilbo artean eta bai artean adibidez? Ba, egia esan, iparra etorri naiz, ah, atzo, baina duela asparetik Ez dut ezagutzen, un ezagutzen iparaldea. Hore gadek, eh, iparaldea eta egoardean antiko konparaketa eh, hori egitea zaila izango dizateke niretzat. Baina, uh, eta gainera, azkeneko urteotan, Euskara ari da eturtzen naiz, nean, iaia beti irietan bakarik e, ibiltzen naiz. Eta eriska ez, de, denbora gatik, denbora beti mugatuta dago niretzako hori gatik. Ba, konplaketa egitea zaide da. Baina, behintzat, iparaldea eta egualdean anteko konparaketa, aspaldiko nire impresio da, egualdekoek, e, eh, iparaldeko, eh, iparaldekoek baino, euskal norutasuna zendoago edo gogorragoa mantentzen zutera, horako impresioa e, eh, ukandue, Hemen Euskal Herrian badira Euskalkiak, hmm. Sibirutara, Bizkaitara, Gipuzkoara, Eta zuk zein uh, erabiltzen duzu? Da, da, nahiztuta. Nik, egia esan, e, nik ez, ez ikasi euskal gramatika. Nahiz eta unibertsitatean euskala ikasi nuen, ba, hori entzuneta esan. Eh, gramatika ez, eh, nuen ikas. Eta ona Euskara erila nintzenean beti jenderekin kareetan, etxeetan, tabelenetan jenderekin itzeginez e, eh, pixkanaka, pixkanaka, apurika, apurika ikasi nuen Euskara. Eta nahiztuta, iparadekoak, erran, e, untxa, ongi gila, eta bat, eta baitare egualatikoa zelan, e, e, handabe, e, ere. Baina, dana nahaztuta. Arritoko ziste, soak jorekin eh, eraz eh, solasean eh, ari gira, bera Japoniak eta Euskara ikasi du. Kin soak jo Japoniak beraz elkerzketatzeko okera izan dugu gehitamak urte Euskara ikasi zuela, bera Unibertsitateko erakaslea da eta Euskago ikaskuntzako bazkide ere bai eta Euskal egin zen, bai honan gurutzatu duzu arantza. Gaur egun beraz erakaslea zira Unibertsitatean? zuan, Japonian, eta Euskarak zeleku du zure eguneroko bizian? Han, Japonian? Ho, gaur egun mm, interneten bidez, edo interneten esker, egunero Euskarazko emaila jasotzen ditut. Eta baita ere, Euskaraz idazten ditut eguneno. Horregatik esan dezaket nire Japongo bizitzan Euskara interneten dago. Eta urtik parte, astean bi aldiz Euskal Gaiari buruzko kurtsuak ematen ditut, han Japonian, Nagoian. Nire universitatean baita ere nire universitateko onduan dagoen beste universitate batean. Bai, aurtean hasta. Somat ikasle? Uh, nire unibertsatean, e, eh, hogeita amar. Eta beste batean, ba, ama iru. Eta nolaz e, ikasle horiek urbiltzen dira Euskal kultura eruntz Japonian? ez daki, baina kuriositatea gatik, uste dut bai. Da, azkeneko urteotan, euskal kultura, han japonian moda edo buma bezalakoa da. Adios, euskal janadietariak, euskal kilodak eta euskal musika e, arrakasta handia dauka Zer ezagutzen da musika aldetik adibidez edo kiroletan zein dira horrezagunak? Ba, kiroletan ba, atletiko eta sozieda ere e, eta e, futbola beraz eta eri kirolak mm. adi eta gurekoa eta musikari buruz horreka teisa igaz japonera aitori zan e, eta txalapareta ere fama hundia dauka mm. noski baiaz kepa hunkela fermin muguruza edo bai. Bai. bai, Hmm. Mm. Hemengo, emengo izarrak Japonian ere alatira. Ah, bai. Bai? <laughs> Just, ez, izarrak oraindik ez. Baina patxadana eta txakorin. <laughs> Geta diako txakurina. Ah, da, beraz, horiek ere badira alkolak eta edatekoak ere Euskal Herritik eh, Japonian badituzue. Bai nire egiazki nire etxe ondoan dago denda bat. Ah. Han, e, eh, getariako txakolina zehat gai da. Eta justuki eh, hori ipatzen dugulako, e, e, Euskal Herritik tortzen zirelarik berriz etxera Japoniara, zer eramaiten duzu Euskal Herritik, zer ekartzen duzu? Euskal airea eramaten dut. Berezeki... Ba, ez daki, libruak, eta diskak, eta janaria, janaria eta edaria. Et... bat landu duzu ere eh, hizkuntzaren transmisioa eta zer pentsatzen duzuzuk Euskal Herrian eh, Euskara nola transmititzen den eta... Ba, hori ez daki, baina gakoa da dakitenek Euskara itzekin behar dutela hori da gakoa, hori da uste dut. Ez dakitenei ezin diegu inpozaketa eman. Baina dakitenek haien eskubidea baita ere egin beharra dela esan diteke. Euskal Herrian baitzira, nola pasatzen da denda batean sartzen zirelarik eta Euskaraz eh, denda bat edo ostatu batean sartzen zirelarik hemen eta Euskaraz sartzen zirela jendea agitua da? ikusten zaituztelarik euskaraz? Uh, bai, duela hogeita amarrute bai, nik euskala erabiltzen duenean jende gehenak aritzta zeuden. Baina nik hori buruz beti ezaten, nion, ezaten nuen zergatik aritzta zeuden haiek. Eh, hori ez da, e, eh, azeritari batek euskala itzegitearekin aritutasuna, hori kentzea da Euskara den bide bat da, hori da ezaten nuen. Eta gaur egun, naiz eta nik Euskara itzegin dudan, haren, ba, hendegeek ez, dut, ez daude arituta. Hori egokiagoa naiz, egoki, e, egokia da. Badira, iz gure hizkuntzen artean uh, berdintasunak, Japoniara eta Euskararen uh, artean uh, berdintasunak, Berdintasuna ez, anteko dasuna bai. Mm. Eta euskararekiko interesa buruzatzeko, ba, kudetsuetan eta nire itzaldi publikoetan, ezaten dut askotan, euskara eta japoniaren arteko anteko dasuna badide da. Baina ez da kezuta, baina e, e, ez dut uste. Linguisti, linguistikoki ez dago aremanik. Ah. Mm. Baina anteko dasuna txo bat, batzuk, bai, naborten zaizk. Ah, itzen urdea eta dirdiri edo kirikiri edo olako onomatope beza bezalakoa. Soinetan, soinetan. Eta baita ere, itzen hori da, Nola errango zinuke, adibidez, uh, zakit, eh, ongietorri Euskal Herri eh, Zakitola esaldi bat... Gitu ya eskala da, hori yoko basku basiko ziho. Baina, horako, eh, itzu jolaxe bezala, garia edo hori euskara. Baina, japoniera, ez da, esan aia eh, eh, berdina, baina jatzkasi garia horako itzak daude. Mm. Ah, natatata garia, natatata garia. Eta atxeak adibidez, badira? Bai, Iparaldeko euskalki bezala. Togon zumat ja, Japonian zumat euskaldun badira? Ba, Tokioko euskalde etxean, ba, bos pasei kide gaude. Eta lehen dakaria bakarik e, eh, hatodizko euskalduna. Eta besteak da nuk Japonia gara. Beraz Tokion bada euskal etxe bat? Bai, e, mi, bi mila eta bederatzi eraiki genuen. Eta zergatik sortu zinuten, eta zeiten duzu kurtsuak badira, euskara kurtsuak adibidez? Ez ez, se publikoak eta eskar hanari edaria da haia da olakoa antolatzen ditugu. Eta ez daukagu etxe konkretu e, etxe virtual da. Zen Tokion beretan lokal bat alokitzea oso galestia izango da horregatik. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta kasik amak dira goizbege mankizunan segitzen dugu, betire euskal irratietan, eta gure gomitea soak da, horrendik eh, Japonia jabera eta hogeita geita urte, euskara ikasi zuela, eusko ikaskuntzako bazkide da eh, ere eta segitzen dugu erabiltzen euskara, behintzat interneten bitartez segunero, eta bai honan kurutzatu eh, duzu arantxa. Euskara ikasi ziren dola hogeita amak urte, hasi ziren duela hogeita amak urte, zain izan dira zure zailtasun handienak euskara ikasterakoan? urunean nagoera, distantzia, bai. distantzia geografikoa, hori da zaritasuna. Baina zorionez, e, zuek, euskaldunek, ez didatze pakean ustean. <laughs> Horregatik, e, zurekiko mantentzen ditut eskerrik asko zurei. <laughs> Hori da, beti Euskal Herria horbiltzen zira, eta zer egiten duzu Euskal Herria etortzen zirarik lanerako ere etortzen zira, segitzen duzu pixka bat ikerketan, begiratzen, observatzen? Bai, e, orain dara ze urte e, Japongo batean lan poste bat aurrekitu nuen, eta horiek geroztik, ba, Euskal gaiari buruzko ikerketa proiektua batzuk ditut. Horregatik hori egite da uh, ah, ona etortzen naiz. Baina beti denbora gutxearekin. Uh, ah, aste bat, amarekin, edo luzean ez bi aste nientzako etortzen. Euskal Herria nola ikusia da Japonian adibidez? Medioen eh, arabera Euskal Herria dekiko itxura mantentzen ditu Japoniar, Japoniar gehenek. Eta lehen Euskal Herria dekiko informazioa gutxi. Naiz eta informazioa genituen, beti, ia beti eta Euskal Herria askatasunari buruzkoa. Eta itxura negatiboa eh, jasuten uh, genituen. Baina gaur egun, bereziki mm, ogei garren mendeko azkenetik, Guggenheim museotik honetara, orako itxura, irudia, uh, erabat aldatu zen. Eta gaur egun, irudi kultura da, eta irudi baiatzko da nabaitzen zaizkigu. Adibidez, donosti, adibidez. 2000 eta garrean Europako uh, eh, kulturalen iribudua izango da, eta zenbat donostiari buruzko emisioa edo artikuluak ateratzen dira gaur egun telebiztan, baita ere egun beti janari edariak, eh? Lehen, naiz eta inform, informazioa gutxi jaso genuen, Japongo kasetariak euskal herriara joaten zirenean, euskarazko itzuzaila eskatu e, zituzten. Baina gaur egun ez, iaia dana espaniolez. Eta paradoja da, espaniolez galdera bota, botatzen diete Japongo kasetariak eta itzultzaidea e, Eta erantzuna espanioles. Eta euskaldunek Euskara, Euskarari buruzko iditzipedia iritzipedia espanioles hitz egiten dute, hori paradoja da. Ja da Euskal Herrian ere gertatzen da, ozakit, prentsa intzineko mm. badelarik, be, kasetariak batzu frantsesa direlako besteak guziak euskaldunak badira, mm. mainean direnak mm. euskaldunak badira ere frantsesa zeginen dute. Hori da, ba, adibes, donostianen kasuan, donostian leku izena, donostia San Sebastian. Mm. Eta nik, edo beste euskal zareok, bai, euskal zare japoniork, ezaten dugu ba, donostia. Baina, e, medioetan, japongo medioetan, ateratzen denean, beti San Sebastian. Mm. Donostia izena kentzen da. Hori tamala, ah, hori pena da. Gure jatia zagutzen duzu ere. Bai, e, lehen da bizkoz, Euskadi da, etori nintzen miniatu beretazioen eta laro eta lauan, ikasia nintzen ean. Eta bai hona, etori nintzen, eta bai hona koralde zaharrean, kasualitatez e, topa egin nuen, Sipri, albet bide, Eta gombidatu ninduen, ba, gure iratira, eta oida, zure, zule, gure iratia lekiko alemanaren astopena, nietako. Bai, ez berdut, uh, eh, ondo eta da, gaur eko ere. Entzunen zaitu? Eh, bai. <laughs> ba, so ustut, beste zerbait gehitu nahi baduzu, agurtu hain Ba, untsa izan, eta, eta jarraitu, eta posten naiz gure iratia gure gure jarraitzen duzu era horako egitasmo importantia. Horekin posten naiz, zorionak zui. Mil esker, eta nola egiten hori uh, Arigato.